amahoro kuri mwebwe mwese mubandanya mukurikira radio isanganiro kaze mu makuru tubafitiye kuri no mutaga kuri no w'Imana ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umwe mu bantu indwi baraye bakomerekejwe n'igisasu ntezwa ntoki grenade mu kibanza cokerezwamo inyama ku ibarabara rya kabiri muri quartier Nyamugari mu gisagara ca Gitega yatowe ikiziga ku mutumba Jimbi muri commune Gitega mu gitondo cyo kuri uwimana abantu batatu akaba ari bo bamaze gufatwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza muravyumva muri ano makuru urukino rwa mbere rw'ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ruhuje imigwi yo mu gisagara ca Muyinga ari Olympique Star na Atletico New Oil iratana mu mu mitwe kuri w'imana igihe cy'isaha icenda ku kibuga umuco mu nkino z'indwi igira icenda zihiganwa Primus League sangwa muri sanze kuri radiyo ikaze mwido nido ryano makuru tugiye guhera mu gisata c'imigenderanire umukuru w'igihugu c'u Burundi yaganutse avuye mu gihugu ca Tanzania mu rugendo rw'iminsi itatu yaramazemo iminsi bimwe mu vyo president Evariste Ndayishimiye yashitse ko muri urwo rugendo hakaba harimwo ugutanguza ibikorwa byo kubaka ihinguriro gifumbire riko ryubakwa idodoma n'abagwiza tunga b'abarundi kuraba aho ibikorwa bigeze mu gushira mu ngiro amasezerano bateye ko umukono mu rugendo umukuru w'igihugu ca Tanzania aherukamwo mu kwezi kw'indwi mu Burundi Burundi mu gisata c'umutekano mu ya Gitega abantu indwi barakomeretse igihe hategwa igisasu ntezwa ntoki grenade mu kibanza cokerezwamo inyama kwibarabara rya kabiri muri quartier Nyamugari mu gisagara ca Gitega hari nk'isaha zibiri n'igice z'ijoro ryakeye umwe mu bakomeretse akaba yatoye ikiziga ku mutumba Jimbi komine Gitega abantu batatu akaba ari bo bamaze gufatwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza urongo iyo quartier akavuga ko bagiye gukomeza gucungera umutekano gatanu igitega gerard nibigira. yaciye atogwa ikiziga mu gatondo ko kuri w'imana ku mutumba jimbi komine n'intara ya gitega nk'uko byemezwa n'igipolisi nawe wari yaje kumuraba aho yari agwariye mu ivuriro bita mucunguzi gushika nk'isaha zine z'igitondo cyo kuri w'imana abiwabo bari bakimurondera ariko ntibari bwamubone uwurongoye iryo vuriro akavuga ko abakomeretse bose baje kuhivuriza baciye bungururizwa ku bitaro bikuru by'igitega nawe urongoye quartier nyamugari ivyo byabereyemwo majari wandayisaba avuga ko ivyo vy'uwapfuye yahuye n'uwo ataraboneka ataca abizi ko ariko kandi amenyesha ko ibyabaye muri karitsiye arongoye byabababaje akongera akamenyesha ko bagiye gucungera umutekano kurusha eh, mu bisanzwe na twebwe twaguye mu gahundwe kuko eh, twagerageza by'ukuri gutaramira umutekano nk'uko byamye umutekano wari wifashe neza cyane eh, si ikintu twari twiteze na gatonya twaguye mu mazi ni ukuvuga yuko baduciye mu ryahumye Eh, mu kirundi cyiza nacyo bavuga yuko ati ukurabye cyane gutuma kwambara nibyo eh, kuko turazi neza yuko inkozi z'ikibi zitabuze inyanga burundi wanashaka ariko rero na twebwe tugiye kukongereza inguvu nizo tuba dusanganywe kugira ngo by'ukuri abantu bene abo o oh, turabe yuko twabashobora kubashyira mu minwe mu gipolisi gitega bakavuga ko hamaze gufatwa abantu batatu ku mvo z'amatohoza bibaye ngombwa ngo n'abandi bazofatwa igitega jean nibigira ku bwa radiyo isanganiro jean nibigira umupira igitegura kenuye tuve mu gisagara ca Gitega tugaruke ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu gisata c'imibano abanyagihugu bo mu makarte ya Buyenzi na Nyakabiga baridogera icegagurika ry'umuyaga nkuba rigize imisi gibonekeza nkatwe ngutwuru turi abafundi urumva tuba tugowe twebwe abantu twabadandaza dufise ibintu tubika mu mafirigo iyo akitse umwanya munini biradupfana cyane ego turakorera mu ruhombo iyo amatara akitse umwanya munini turahomba cyane ko amata acapfa byarigeze kuba mu minsi iheze aho twabonye inzu ngaha kuri kuri sisi ya kuri seti yigeze gusha bavuga yuko basite bacometse ubu benshi nka je wahomba ibinyobwa ikinyobwa cy'iryo shyirahamwe kikaba biraboneka bitoroshe mu banyagihugu b'iyo ntara bamaze iyo myaka bajya kugisuma mu ntara zindi zihana urubibe na karusi ni nkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye abakunzi b'ibinyobwa bya Brarudi n'abadandaza bavyo mu ntara ya Karusi ngo bagiye kwirutsa ko iryo shirahamwe igiye gusubira kubegereza ibyo binyobwa bikunzwe na benshi hakaba hari hagiye guhera imyaka itatu iburamwe amezi abiri gusa ububiko bw’ibyo binyobwa bikorwa na brasserie mu ntara ya Karusi bwugaye abadandaza b’ibyo binyobwa bemeza ko batama cyane kugira ngo babironke bongere babishikirize ababikeneye mu ntara aho ivyo binyobwa bikaboneka bikuwe mu ntara za Gitega na Muyinga ngo ivyo bigatuma abavyihereza babironka vyazimvye ubuserukira ishyirahamwe Brarudi mu karere ko hagati n'ubuseruko bw'igihugu aremeza ko iryo shyirahamwe Brarudi riherutse kugirana amasezerano n'umudandaza wo muri iyo ntara ngo haba ari we adandaza ibyo binyobwa bya Brarudi mu ntara yose ya Karusi mu gihe abanyakarusi bamaze indwi zirenga zibiri biteze iyugururwa ry'ubwo bubiko bw'ibinyobwa bya Brarudi ububiko buri ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi inzoga ubu atawuzi uko zimeze mu gihe muri ubwo bubiko buhaboneka ibiti byakuze karusi karanume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro Blaise Pascal eh, urakenuye nari nabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru imigwi ibiri iki higanwa ryo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru Primus League yo mu ntara ya Muyinga ariyo Olympique Star na Atletico New Oil iratana mu mitwe kuri no w'Imana igihe c'isaha 9 ku kibuga umuco mu nkino zindwi gira 9 y'iryo higanwa rukaba rubaye urukino rwa mbere guhiganwa ryo mu cicaro ca mbere rihuje imigwi yo mu gisagara ca Muyinga Muhinga izindi nkino ziza gukinwa ni ku kibuga ingoma kiri mu ntara ya Gitega aho musongati FC bakira umugwi w'igipolisi rukinzo ni mu kandi umugwi wa Aigle ku kibuga cabo baza kugenderwa na Kayanza United ku mugabane wa buraya urukino rurindiranwe igishika nturuza guhuza igice cy'isaha icumi n'iminota cumi n'itanu umugwi wa FC Barcelone uza kugenderwa na Real Madrid iyo migwi yompi ikaba ikina ihiganwa rya La Liga ryo mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Espanyol Gilbert Nankwa hafi umuhinga mu bijyanye n'ingaburo asigura ko indugu zifasha mu gukinga indwara nyinshi harimo n'izijyanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso bucana yandi ingaburo y'uno munsi na Omer Nduwayo urwo ruboga ngo rutunze ahanini ibyitwa antioxidant bisukura umubiri ituma zigira rijya bara isa n'urwatsi rubisi hambavu y'ivyo uwo muhinga amenyesha ko indugu zifise ubushobozi bwo kurwanira uducendemangingo indugu rero zisanzwe rero ziki gukinga ibibazo by'amakanseri biciye muri izo antioxida zisanzwe zifise nka kanseri y'urukoba tutibagiwe kurwanya indwara zishingiye ku itembera ry'amaraso mu mitsi ndetse no mu mutima aho mbere zishobora no gutuma umuntu atagira ububabare bwo mu mitsi ndetse no mu nyama hanyuma kandi ibinure bigandana hagati mu mitsi na cyane cyane mu mitsi yo mu bwoko bw'amariteri bishobora gutuma umurindi w'amaraso utemba nabi ku rugero rutameze neza ndetse n'imitsi ikononekara ibyo umuntu yihereza indugu bijya ku rutonde mu mwanya muto kandi izo ngaruka zishingiye ku mitsi n'itembera ry'amaraso ntazibone ukundi indugu kandi zirafise ubushobozi bwo guhanira uducendemangingo kugira ngo dushobore gupfa vyoroshe canke ngo dusaze vyoroshe nk'ivyo twakwita apoptose ni kuvuga inyankabirana canke se ihenebera ry'uducendemangingo ku bwa Gilbert Nankwa hafi abantu bafise isukari nke mu mubiri bo kwirinda gufungura indugu kuko zituma igabanuka gusumba indugu kandi zisanzwe zifasha mu ihokaniza ry'ibifungurwa ndetse no mu gukinga za ngaruka zishingiye ku butinyanka trouble de règle indugu kandi zisanzwe zifasha cyane abagendana indwara y'isukari diyabete hamwe n'indwara y'ivumbuka rirenze ry'umurindu w'amaraso hypertension arterielle kuko indugu zisanzwe zimanura isukari zikayishyira ku rugero rwiza nayo umuvuduko w'umurindu w'amaraso wari hejuru nawo ukaja ku rutonde rushimishije hambavu yo kuzihekenya Gilbert Nankwa hafi umuhinga mu bijanye n'ingaburo avuga ko indugu zishobora kwiherezwa nk'umutobe ari naho zica zifasha cyane Omer Nduwayo n'umuhinga mu bijanye n'ingaburo murakenuye none kuri iyo nkuru duce turangiriza ko amakuru twari tubafitiye ndabashimire mwebwe mwese mwari muyateza abiri shimire na Elia Kadogo yamfashije mu buhinga bw’ibyuma Jerome Hakizimana ni gende inyuma mu kanya gato Mireye Kanyange hamwe na Medar niyo nkuru baca babandanya n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi dusozereye ahanje ni nagahindukira mpanda urugomero ruteye isoni uko niko ikinyamakuru iwacu candika muri iyi ndwi aho gica cerekana ibicapo by'inzu zisa nabi cyane kuko zabomotse zitarinjigwa inzu zari kubamwo abakozi bari kubaka urugomero rwo kuruza impanda ni muri zone muyebe komine musigati intara ya bubanza umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yarishikiye kuri urwo rugomero kuwa gatanu w'indwi heze itariki cumi na zitanu z'uku kwezi akaba yasanze ibikorwa byarahagaze kandi ataho byari bwashike ibyo byaramushavuje cyane nk'uko byandikwa na bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu kuko yaciye asaba ko bomwereka umwe wese uruhara yagize mu bari bajejwe gukurikirana ibyo bikorwa ikinyamakuru iwacu cerekana ko uwo mugambi w'urugomero rwo kuruza impanda rusanzwe ruriko rukogwa n'amashirahamwe y'abashinwa umaze guhomba amafaranga y'amarundi ashika ku miliyari covid mirongo itanu na zine mugenzi wacu wo mu kinyamakuru iwacu mu ijambo ry'intangamarara avuga ati ko habuze umuyaga nkuba ntibapfuma baduha basi umuco ku mpanda aha mugaca mwibuka ko iyo uvuze ku mpanda abarundi benshi baca bibaza aho basanzwe bashingurana iteka babo baba bitavye imana ariko mu kinyamakuru iwacu bashaka kuvuga ko naho uwo muyaga nkuba utanzwe n'urugomero rwo kuruza impanda utoboneka ubutungane bwobwo bwo kwerekana abagize uruhara mu kunyuruza ubutunzi bwa leta muri uwo mugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba kuruza impanda isoko ya kijambere yo mu Kamenge ngo igiye gusubira gukora vuba ibyo byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko nkuko cabibwiwe n'usanzwe ari mu mugwi wagenywe gukurikirane ibijanye no gusanura isoko yo mu Kamenge inyuma yaho ihiriye uwo nawe akabemeza ko bamaze kwemeza ibikorwa bimaze gukogwa by'imfata kibanza ibyo bita reception provisoire de travaux mu gifaransa ngo rero kuyugurura burundu bishoboka kuba mu kwezi kwa munyonyo bikazohurirana n’isozegwa ry'urugendo rw'urumuri rw'amahoro rugiye gutangura vuba nk'uko bagenzi bacu b'ikinyamakuru burundiye ko babandanya babyandika bandika kandi ko ibikorwa bigeze ku bice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ngo hasigaye udukorwa tw'inyuma y'isoko no gukora ibarabara rishikaho ikindi nuko n'amatara azobonesha mu ijoro imbere n'inyuma ariho amabarabara y'imiduga yo kuzimya hateye umuriro w'icaduka yaraciwe kandi ngo n'amazi yo kuzimya bikenewe ariyo iyo soko ngo izoba ifise ibibanza igihumbi n'amajana ikaba yubatswe ku mafaranga angana imiliyaridi zitatu z'amafaranga y'amarundi mu kinyamakuru Burundi Eco bandika ko ari umunezero mwinshi ku badandaza abahora bakorera muri iyo soko yo mu Kamenge yahiye mu ijoro gitariki zitatu z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2020 ico gihe ngo habaye uruhombo rw'amafaranga amafaranga ashika ku miliyaridi zine z'amafaranga y'amarundi umuriyaridi umwe n'igice yagiye mu bijanye n'inyubako nayo zibiri n'inusu zagiye mu bidandazwa itororokanizo ry'amakuru nete presse naryo ryandika ku byerekeye abajeje umutekano b'abarundi bane baheruka gutegwa iteka n'umukuru w'igihugu ca Misiri kubera ingene bigenjeje mu vyigwa barimwo muri ico gihugu abo nabo na n'abapolisi babiri n'abasirikare babiri nyene bose bari mu rwego rw'intwazangabo mu gihugu ca Misiri bashimiwe na president Abdel Fattah al-Sisi inyuma yaho barangirije ivyigwa vyo kunonosora ibijanye no kugwanya ubugizi bwa nabi biciye mu buhinga bumenyi hamwe n'iterabwoba icyo kinyamakuru net press candika kuri ubwo buhinga bumenyi nyene candika ko izo ngabo z'abarundi zatowe mu bandi bashika 180 bari baje bava mu bihugu 256 muri ivyo vyigwa vyabereye mu ishure kaminuza rya gisirikare ikairo ku mugwa mukuru wa Misiri Lise mu Kirundo ngo nakaganuke ka president Melchior Ndadaye vyandikwa n'ikinyamakuru La Voix de l'enseignant aho cibutsa ko inyubakwa z'iryo shure za zari zigenewe kuba aho bafungira abantu mu ntara ya Kirundo umuhisi perezida Melchior Ndadaye akaba yapfuye yari yemereye abanyakirundo kwizo nyubakwa zizobishuri bagenzi bacu bo mu kinyamakuru La Voix de l'enseignant bati naho yaciye yitaba Imana ico ciyumviro caciye kibandanywa n'imvukira z'intara ya Kirundo gushikaho kija mu ngiro ishure rikaba ryuguruwe neza na neza umwaka w'ishure w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 ushira w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 ico kinyamakuru c'indero cibutsa kandi ko lise Kirundo basanzwe bita lise yabaye iya gatatu inyuma ya Kanyinya isanzwe yakira ahanini abakobwa gusa n'iyindi iri kuri lise Mukenke muri komine Bwambarango Nino ngaha duce turangiriza no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashikirijwe na Medar niyo nkuru afadikanije na Mihaye Kanyange ibihe byiza ngahe iwanyu naho ubutaha